Formalki dei hausitik eh, bi egun berantago lortu ginuen paper hori, beraz judiek ez, du, ez dute aktualizan dei hausian, baina espero dugu uh, eh, judiek kondutan hartzen alko dutela, eta batez ere deliberu hartzeko garaian, gauza jakina den hori kondutan hartuko dutela, zenta ez da posible eta afere hortan gazteak erreiten duen eh, duena da egia, eta ez departamentuak asmatzen duena, zenta astapen astapenetik, kartzelan txartu zituztenetik eh, petio bat egin dute, eta entxatzen dira astapenetik petio horren eh, kukutzen, eta aldi guziz, aldi guziz, eh, bakean utzi ordez eta afera hori beste gisabatez konpondu ordez, segitzen dute, tematzen dira, eta afera maleruzki ez da hor geldituko deliberua itzuiten dugu, biztan dena, otxailaren amairuan, baina ez da hortan geldituko.